Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Cancións seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. Esta vez, no Aveiro, espéranos un título moi coñecido, moitísimas veces versionado ou recreado, o que se chama un estándar. Desde que viu a luz en 1936, asinado por un dos máis grandes compositores daquela época, Cole Porter. Trasladámonos a un club de jazz, a proximidade coas voces e os instrumentistas, a códigos como de aplaudirmos un solo sen esperar ao final da peza máis tranquilas as mentes as que vos impón o jazz, esa, esa denominación de cote asociada a elitismo, a dificultade de compresión para que non está iniciado. Para min, esta é unha grabación das que axuda a chegarse a esa etiqueta tan ampla, pois jazz é un concepto, é unha actitude máis que un estilo en sí, é unha fiestra que se abre. Ademais, trátase de jazz con vocalista, e non unha calquera. Dinah Washington, unha das cantantes máis admiradas e versátiles de mediados do século XX. Rhythm and blues, blues, jazz, gospel e pop. Ruth Lee Jones, que era o seu nome, morreu nova, tráxicamente, no 1963. Sufriu unha sobredose accidental de pílulas para dormir e dietéticas, mesturadas con alcohol. Só tiña 39 anos pero quedou como unha grande influencia para as cantantes de jazz e de rhythm and blues. Os 15 anos gañou un concurso amador e a partir de aí empezou a tocar en clubes nocturnos como pianista e vocalista. Empezou a gravar en 1943 nunha sesión de blues. O seu máis grande éxito chegou en 1959 con aquela versión de What a Difference a Day Makes. Como vos dicía, trasladámonos a un club de jazz, concretamente agosto de 1954, Los Ángeles. Dinah Washington poñendo a voz a unha jam session de grandes estrelas. Deixadevos levar, máis fixadevos en Clark Terry, Maynard Ferguson e Clifford Brown, que son as trompetas que van interpretando os solos. E tamén fixadevos nese ritmo de rumba que Max Roach nas percusións prepara para esta maravilla. Saudos de Pepe Cuña. Quedades con Dana Washington. I've got you under my skin. I've got you under my skin. in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why? Why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know? Each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Yes, I've got you mm, under my skin. the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. Each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Yes, I've got you.